ऐं उन जे समुझण खां دلن दिलनि में परदो ऐं संदियुनि कननि में घबराई विझंदा आहियूं ऐं जॾहिं पंहिंजे हिकड़े पालण खे क़ुर में यादि करी थो तॾहिं नफ़रत करे पंहिंजनि पुठियुनि भर पोइ मोटंदा